а я гідний громадянин пар. Кольоровому личить спати серед кольорових. Тоді це було сприйнято як жарт. Та матрос тільки тепер здогадався, що Макміла не образив той несподіваний демарш, і він не проминув нагоди пустити шпильку щось про гідних білих людей авантюризм. Кожна акція викликала реакцію. Гордомбо тепер був не проти виспатись у матросовому мішку. Але в Жаку Антуані прокинулись незрозумілі ревнощі. Допивши чай, він безцеремонно підняв розімлілого африканця. Мосьє, ви переплутали квитанції, це мій готель. Усі все пам'ятали. Матрос погасив примус і теж почав готуватися до сну. 9 червня. Буря не втихає третій день, і ми від спання скоро попухнемо. Хай йому чорт. Цей наш українець корчить із себе великого начальника, хоч і старанно вдає, ніби йому неприємно нами командувати. Мій сусіда по мішку Макміллан увесь час мовчить. Я теж не виявляю особливого бажання спілкуватися. І ми нагадуємо двох старих котів, яких доля вкинула в спільну торбу. Мене часом звеселяє тільки одне спогад про нашу бійку минулої суботи. Інколи хочеться надавати цьому мурлові стусанів, але ми тепер мішка не засупонюємо, іншого ж приводу посваритися нема. Вранці і в полудень сідаємо навколо примуса, але після їжі знову залазимо до мішків не так від холоду, як від взаємної неприязні і нудьги ця тричі проклята Антарктида, дурний той чоловік, якому першому спало на думку її відкрити. А ще дурніший я сам. Так мені й треба, якщо здохну серед цих снігів. У четвер Буран не припинявся суцільний гуркіт і моторошне виття, немов би вони знову опинилися на заблуканому айсбергу. Намет металево видзвонював і розумував. Жак Антуан і лорд надміру переповнили його повітрям. От того звуку нестерпно дзвоніло в голові. Але матрос не зважувався ослабити в секторах напругу. Намет могло зірвати з пакільців. Тоді вже нас ніщо не врятує, думав він. Хіба що віддамо в жертву собак і займемо їхнє місце? Але чи зможемо ми вижити без них? 11 червня. Схоже, що буран розходився надовго. Коли матрос утомиться вночі писати і залазить до мішка, розтираючи померзлі пальці, його місце на другому поверсі займаю я. Ми пишемо потай один від одного. Я вже його розкусив. Матрос не пише поезії. Він складає сумну хроніку наших днів. Не вірю в нашу загибель. В Антарктиді люди гинули від хвороб, від холоду і голоду, всіляких катастроф. Харчів у нас надміру. Ми ще не поїли навіть того, що брали з собою, а за наметом лежить п'ять непочатих туш. Ми не можемо загинути від голоду. Від морозу теж. У наметі всього 20 градусів, максимум 25. Це я відчуваю і без термометра. Ота огидна тюленина збереже нас і захистить від цинги. Написав і раптом подумав, а безліч інших хвороб. І перед очима постало анемічне обличчя Тура Баллона. А коли намет не витримає вітру і паде, його просто кине в снігове пекло, а разом з ним і нас. А якщо морози дійдуть до 50 градусів, нас тоді не врятують спальні мішки, навіть отакі двомісні це буде кінець. Добре, що ми хоч урилися в льодовиковий фірм, підкорившись цьому шаленому українцеві. Хитрий Змій. З таким чоловіком я міг би заприятелювати, тільки не тут і не за таких умов. Ця клята земля королеви мод зробила з мене останнього нікчему. Я вже не здатен на добре людські почуття. Мене доводить до шалу будь-яка дрібниця. Та й не тільки мене. Ми стали якісь.